tractatus quartus item alius in natale eustem gaudio delectissimi de religioso vestre devotionis affectu et deo gratias ago quod in vobis pietatem christiane unitatis agnosco et sicut enim ipsa frequentia vestra testator intelligitis diei huius recursum ad communem laetitiam pertinere et honorem celebrare totius gregis per annua festa pastores nam licet universa ecclesia dei distinctis ordinata sit gradibus ut ex diversis membris sacrati corporis subsistat integritas omnes tamen sic ut ad apostolus in Christo unum sumus nec quisquam ite est ab alterius divisus officio ut non ad connexionem pertiniat capitis cuius libet humilitas portiones in unitate igitur fidei atque baptismatis in discreta nobis societas dilectissimi et generalis est dignitas secundum evangelium beatissimi petri apostoli sanctissima voce dicentis et ipsi tam quam lapides vivi super edificamini domo spirituales sacerdotium sanctum offerentes spirituales hostias acceptabiles Deo per Iesum Christum. Et infra, Vos autem genus electum regale sacerdotium gen sancta populus acquisitionis. Omnes enim in Christo regeneratos, crucis signum effigit reges. Spiritus sancti unctio consecrat sacerdotes. Ut praetor is vastam specialem nostri ministerii servitutem universi spiritales et rationabiles Christiani agnoscant se regii generis et sacerdotalis officii esse consortes. Quid enim tam regium quam subditum Deo animum corporis sui esse rectorem et quid tam sacerdotale quam vovere domino conscientiam puram et immaculatas pietatis hostias de altari cordis offerre quod cum omnibus per Dei gratiam comune sit factum, religiosum vobis atque laudabile est de die provectionis nostre quasi de proprio honore gaudere ut unum celebretur in toto ecclesiae corpore pontifici sacramentum quod effuso benedictionis unguento copiosius quidem in superiora profluxet sed non parce etiam in inferiora descendit cum iteque dilectissimi de consortio istius muneris magna nobis materia sit communium gaudiorum verior tamen nobis et excellentior ere causa laetandi si non in nostre humilitates consideratione remoremini cum multo utilius multoque sed dignius ad beatissimi Petri Apostoli gloriam contemplandam aciem mentis atolere et honc diem in illius potissimum venerazione celebrare, qui ab ipso omnium charismatum fonte, tam copiosis est rigationibus inundatus, ut cum multa solus acceperet, nihil in quemquam sine ipsius participatione transierit. verbum caro factum iam habitabat in nobis et reparando humano generi totum se Christus impenderat nihil indispositum sapientiae nihil erat arduum potestati famulabantur elementa, ministrabant spiritus, angeli serviebant, nec ulo modo potrat in efficax esse sacramentum, quod simul ipsius deitatis unitas operabatur et trinitas, et tamen de toto mundo unus petus eligitur, qui et universarum gentium vocationi et omnibus apostolis contisque ecclesiae patribus preponatur et quamvis in populo Dei multi sacerdotes sint multique pastores omnes tamen propriae regat Petrus quos principaliter regit et Christus magnum et mirabile dilectissimi huic viro consortium potentiae suae tribuit divina dignatio et sicquid cum eo commune ceteris voluit esse principibus numquam nisi per ipsum dedit quidquid alias non negavit omnes apostolos dominus quid de se homines opinentur interrogat et tam diu respondentium sermo communis est quam diu humani intelligentiae ambiguitas explicatur at ubi quid habeat discipulorum sensus exigitur primus est in domini confessione qui primus est in apostolica dignitate qui cum dixis et tu es Christus filius Dei vivi responde ei Iesus beatus est Simon Bariona qui a caro et sanguis non revelavit tibi sed pater meus qui in celis est id est ideo beatus est quia te pater meus docuit nec terrena opinio te fefelet, sed inspiratio celestis instruxit et non caro nec sanguis sed ille me tibi cuius sum unigenitus indicavit pelego inque dico tibi hoc est sicur tibi pater meus manifestavit divinitate meam, ita et ego notam tibi facio excellentiam tuam, quia tu es Petrus, id est, cum ego sim inviolavides Petram, ego lapis angulares qui facio utraque unum, ego, fundamentum praeter quod nemo potest aliud ponere tamen tu quoque petra es quia mea virtute solidaris utque mi potestate sunt propria sentibi mecum participazione comunia superhang petra medificava ecclesiam meam et porte inferi non prevalebun adversus eam super hanc in quid fortitudinem aeternum extruam templum et ecclesiae meae caelo in serenda sublimitas in huius fidei firmitate consurget hanc confessionem porte inferi non tenebunt mortis vincula non ligabunt vox enim ista vox vitae est et sicut confessores suos in celestia provehit ita negatores ad inferno demergit propter quod dicitur beatissimo petro tibi dabo clavas regni celorum et quae cumque ligavere super terram erunt ligata et in celis et quae cumque solvere super terram erunt soluta et in celis. Transivit quidem etiam in alios apostolos, ius istius potestatis. Et ad omnes ecclesiae principes decreti huius constitutio come avit, sed non frustra unicomendatur, quod omnibus intimetur, Petro enim ideo hoc singulariter creditur, quia cuntis ecclesiae rectoribus Petri forma proponitur. Manet ergo Petri privilegium, ubi cumque ex ipsius fertur equitate judicium, nec nimia est vel severitas vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod beatus Petrus aut solvedit aut ligaret. Instante autem passione suam, Dominus, quae discipulorum era turbata constansi am, Simon inquit, Simon ecce Satanas expostulavit, ut vos cerneret velutriticum ego altum rogavi pro te ne deficiat fides tua et tu conversus confirma fratres tuos ne intretis in temptationem comune erat omnibus apostolis periculum de temptatione formidinis et divine protectionis auxilio pariter indigebat quoniam diabolus omnes exagitare, omnes cupiebat elidere, et tamen specialis ad domino petri cura suscipitur, et profide petri propriae supplicatur. Tamquam aliorum status certior sit futurus, si mens principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et divine gratiae ita ordinatur auxilium ut firmitas quae per Christum Petro tribuitur per Petrum apostolis conferatur cum itique dilectissimi tantum novus vidiamus presidium divinitus institutum rationabiliter et juste inducis nostri meritis et dignitate letamur. Gratias agentes sempiterno regi redemptori nostro domino Iesu Christo quod tantam potentiam dedit ei quem totius ecclesiae principem fecit ut sic quid etiam nostris temporibus recte per nos agitur recteque disponitur illius operibus illius sit gubernaculis deputandum cui dictum est et tu conversus confirma fratres tuos et cui post resurrectionem suam dominus ad trinam eterniam oris professionem mystica insinuatione ter dixit pace oves meas quod nunc quoque procul dubio facit et mandatum domini pius pastor exequitur confirmans nos cohortationibus suis et pro nobis orare non cessans ut nulla temptationi superemur si autem hanc pietatis sue curam omni populo Dei sicur credendum est ubique pretendit quanto magis nobis alumni suis opem suam dignatur impendere apud quos in sacro beate dormitionis toro eadem adem qua precedit carne requiescit illi ergo hum servitutis nostrae natalicium diem illi aspibamus hoc festum cuius patrocinio sedis ipsius meruimus esse consortes auxiliante in nobis per omnia gratia domini nostri Iesu Christi qui vivit et regnat cum Deo Pate et cum Spiritus Santo in saecula saeculorum Amen